Iskaichunka pichayoh KAH capítulo. Chunka hangmanta. DIOS PA Diospa munaychakusqanja RIKCHAKON chunka parikuspa, novio viotari aparikuspa serhako. Pichha Pichqa kunam KARGA mana umayuqkuna. Wakin pichqañataqmi KARGA ALIEN yuyayniyuq warmikuna mana umayo kakkunan michirunkuta paspanko mana aparjakucho achkikuna aceitita. Allin kunanyatagmi, warmikunañataqmi, aysakuchankupi aparjaku aceitita michirutawan. Novio manaña chayamuptinmi llapallanta puñuy aysaykuptin Mi Hinaptinmi Tata tutata hayarikorja. Novio Ha hamuchkanñam, lluqsiychik taripaq, nispa. Chaymillapallan donzillakuna hatareruspanku michirunkuta alistarqaku. Hinaptinmi mana umayuq sipaskuna, allin yuyayniyuq sipaskunata nirqaku. Quykuayku aceitita, michiruykum wañuruchkanña, nispa. Chaymi allin yuyayniyuqkuna nirqaku. Hamkunaman quykuptiykuqa, yanqam llapallanchikpaq pisirunman. Chaynaqa rantikuqkunaman tayaran tiramuychik, nispa. Ranti rantimunankukamam novio chayramurqa, chaymi listu kaq doncellakuna paywan yaykururqaku casamientoman, hinaptinmi punku wichqakururqa. Wakin don doncellakunapas chayramuspanmi nerqaku. Señor, señor, kichaykamuayku, nispa. Payñataqmi nerqa, qamkunataqa mana punim nispa. Chay rikchanachiyta tukuruspam, kunata Jesús nerja. Rikchan rikchan yaya kaichi. Manam kichikchu ima punchaumi, otah imay oram tapas. Nispa. kunaman joljeta sahikuspan illaruj apomanta. chakushan munaychakusqanqa rikchakun, servienten kunaman joljej sagiykuj apomanmi. Punta kaqmanmi Jorja pichqa wayqa qullqita. Hukninmanñataq iskay wayqa qullqita. Hukninmanñataq huk wayqallata. Sapakamaman atisqanman hina quykuspanmi illarurqa. Pichqa wayqa chaskiq sirvientim, chay qullqiwan negociaspan ganarurqa pichqa wayqatawan. Chaynatajmi iskay wayqa chaskiqpas ganarurqa iskay wayqatawan. Huk wayqa chaskiqñataqmi allpata Togoros pipacarorja patronin pa jolgenta. Chay servientikunapa patronnin kutiramuspanñataqmi, paikunamanta cuentata mañarja. Pichqa wayqa qullqi chaskiqmi, tawan apamos panerja Señor, pichqa wayqa qullqitam mujuarjanki, kay tawan nispa. ganaramuni, nispa. mi minerja. Hamja confianza allen servientem kashanki. Kai asliawampas confianza kashaykimantam, achkatarach confiashaiki. Chaynaja ñuhawan yaku Nispa. Iskaywayja joljichaskijpas, chayamuspan minerja. Señor, iskaywayjatam juarjanki, kai mi ganaramuni. Nispa. Patrón Minirja. Hamha confianza allen serbientim kashanki. Kai asliawampas confianza kashaykimantam, achkataraj confiashaiki. Chaynaja ya yakusikoy. Nispa. Ichaga huk holge julje mi chayamuspan nerja. Señor, piñaruna kaspaiki mana jaikita kusichakuroj, chaynataj mana wayrachishaykita huñukuroj y yachaspaimi, y quitaja pakarurgani alipa ukupi. Kaihaya y hinakajlla, nispa. chaime patrón niñatag nerja. Gella, en serviente. Mana y cosechaj, hinaspa mana y huñukuj caspa y queja, qullqiytam churawaj karja bankuman, kotimuspa y mirayniyuqta chaskikuyman karja, Nispa. pay miro kunata kamacherja. Hechoy chik chay holjeta, inaspa hoy chik waija kawai ha holje kunaga, Mana kapoch neyoh kunamanta mi chaja, asli kapoch nimpas hechos ha kanja. Chay mana baalech serbiente taja, wishura mui chik tutayai pa Chay kunata Cristo manta. Dios manta hamuj runa angelni kunawan hamuspay, sumasumaj tiyanaypi tiyaykuptiymi, llapallan nasiyunkunamanta runakuna huñunakamunqa, ñawpajniyman. Hinaptinmi michik rakichka hina kunata kabrakunamanta ubijakunata. Ubijakunatam rakisaj allijni ilawman, kabrakunatañataq ichuqni ilawman. Ñuqa reymi alliqniypi kaqkunata nisaq. Hamuychik taytaypa favorecisqankuna. Hinaspaña kay pacha unanchasqa kasqanmantapuni, qamkunapaq alistasqa munaychakunaykichikta chaskiychik. Yarhaimanta kaptimi mikuchiwarqankichik. Yakumanta kaptimi yakuta quykuwarqankichik. Forastero kaptimi Pacha samaykachiwarqankichik. Pachay mana kaptinmi pachaykachiwarqankichik. Unjuruptimi yanapaykuwarqankichik. Risukaptiytaqmi watukuykuwarqankichik. Hinaptinmi allin ruraqkunaniwanqaku. Señor Llay, haykapitaq yarqaymanta hawarqaykiko, hinaspa mikuykachirqaykiko? Haykapitaq yakunayasqata rikuspayku yakuta kiko. quykurqaykiko? Haykapitaq puriqta rikuspayku samaykachirqaykiko? Haykapitaq mana pachayuqta rikuspayku kiko kapitak un haykapitaq unhuqta otaq karcelpi rikuspayku watukaykamurhaykiko hinaptinmi ñuqa reyñataq nisaq chiqaptapunipas hukaqnin humilde wawqiykunapaq ruraykusqaykichikqa ñuqapaqmi rurarqankichik nispay ichuqniypi kaqkunatañataqmi nisaq yaw diospa ñakasqankuna pasaway chik Qamkunaqa pasawaychik diablopawan ángel ninkunapaq alistasqa wiñawiñaypaq rupaymanya. Yarhaymanta kaptimi manam mikuy kachiwarqankichikchu. Yakumanta kaptipas manam quykuwarqankichikchu. Forastero kaptipas manam samay kachiwarqankichikchu. Pachay mana kaptinpas manam pachay kachiwarqankichikchu. Unquptipas hinaspa karsilpi kaptipas manam watukuykuwarqankichikchu nispay. Inapting mi pay kunanyatag ni Wanjako, Señor, hay haikiko haykapitag rikurhaykiko yarhaymanta, yakunayasjata, forasterota, mana pachayokta, onjosjata, otag karcel pikakta, inaspa mana yana yanaparhaykikuchu? Chaymi ñuqañatag nisaq. Chihaptapunipas kay humilde runakunata mana yanapaykuspaykichikqa, mana manam rurarqankichikchu. Nispa. Paikunaha wina wina ipah kastigo mang merinjako. Aling rurah kunanyatah merinja wina wina ipah kausako.